amafaranga y'amarundi arenga miliyoni mirongo itanu niyo yibwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu ishyirahamwe fukangi risanzwe rikora urudandazwa rw'ingaburo abakorera muri iryo shyirahamwe bakavuga ko bibwe n'abantu bari baje bitwaje ibigwanisho muri ano makuru muraza gukurikira umwihwezo w'umumenyereza w'umugwi wa vitaro efuse ku rukino rwa finale ruzohuza imigwi ya chelsea na man city iva mu gihugu cy'ubwongereza uca n'andi gutungana uno munsi simo kururu inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru aratubwira ibijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru turafitiye n'amakuru havugwa mu makungu mu gihugu cya nigeria aho abakukuruke bankiwe kuja mu karuhuko k'izabukuru n'ayavugwa mu gihugu cya colombia na afurika y'epfo ivetereje imbere injego mpande bashikiriza n'amakuru mu biga bw'ibyuma hari alphonse kubw'imana mu kanya nidonido miti supplement alimentaire mu rurimi rw'igifaransa bamwe mu bakozi bakora muri iryo shirahamwe bavuga ko abakoze ubwo busuma bari baje bitwaje ibigwanisho maze bikinga imvura reka inkuru tuyibaze Omer Nduwayo bace batugaranira muri douche tuje tuva muri toilette niyo bari bari basa nabahamutse igihe twahashika abakenyezi umwosori wabarenze badatahura ibihejeje kuba bako nabakozi ba societe Fukang ivuga ko idandaza ingaburo muti vita supplement alimentaire mu rurimi rw'igifaransa bavuga ko binjiranywe n'abantu batazi ni kuvuga n'abasuma bavuye hanze tutamenye ariko bari abantu bafise inkoho karashi imwe na pisitore zitatu imvura iraguye baradodora umusiti arugurura nk'uko asanzwe yugurura abandi bantu barinjira nk'uko boba baje kugama baca bamufata mu kanigo twe twari indani mu biro baragwana baza bamutuzaniye je nari mu biro ndiko ndakora mbona yataguye gukoba induru bamujyamitse hasi je rero siranabonye ko bose babajyamitse hasi bari bambaye bose mask tubona uwundi afise karashi n'uwundi afise pistole n'abandi babiri bari bahagaze hajya twese baca baratwinjiza usanga abandi bagenzi banje bajyamye ngaha hasi baca bavuga ati nawe hagarara zanga aho uryamye hasi ngabo cagumana aka gatelefone gatoya baca batwaka amatelefone yose hama baravuga ati umuntu aza kuhaguruka ca tumurasa muri ubwo busuma ngo amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu y'amarundi yibwe baca batwara umushefu wanje baramubwira ati turatswa amatariki yo kuri hatarahagera hari umwe umwe azi icongereza ati rero ushaka turabinyarutsa uduha amahera acara batwara muri coffre arugurura baca bavuga ko aya mahera ari make turatswa mufise amahera menshi hari miliyoni zirenga mirongo ine baca baravuga ati amahera ni make turatswa hari hayarenga acara bereka ati nivyo mugabo amahera twayatwaye je kuri banki reka tubereke amabordero caraza mu biro vyanje kubera nje nibika amahera arabereka ati ngaya amabordero kudutera cyo twaratwaye muri banki babona kutureka bivye amahera menshi gusa ntituragira ibiharuro ngo tumenye amahera bivye ico nzi ayo narinje nzanye ku kazi tuje guhemba abantu 11 miliyo yari mu isakoshi yanje bagiye bayatwaye abibwe bibaza ko ababivye baba bari bazi igihe bahembera ko abanywanyi babo kuko ngo baje bemeza ko umunsi wo guhemba utaragera ariko ngo wari uno munsi nyene amakuru yo mu makungu Ibyo gukukuruka mu gihugu cha Nigeria ni nk'umugani ku bageze mu zabukuru abo bakukuruke bakaba bangiwe kuja mu karuhuko k'izabukuru nayo mu gihugu ca Colombia icuka si ciza inyuma y'indwi harangwa imyiyerekano yo kwiyamiriza umukuru w'ico gihugu muri Afrika y'Epfo naho umugambwe uri ku butegetsi ya ANC wabogoje mu mabanga munyamanga mukuru wawo kubera ibiturire mu gihugu cy’ubuhindi umugera wa coronavirus yikuru kwiyagira mu manuko bw'ico gihugu ku murindo udasanzwe ido nido gyavugwa mu makungu na Evariste nziko banyanga igihugu cy'ubuhindi kiza mu kibanza ca mbere giharugwamo abantu bandura covid 19 kuri wa gatatu haharugwa abagera ku bihumbi majana ane na cumi na bibiri banduye mu masaha mirongo ibiri nane abagera ku bihumbi bitatu n'amajana atandatu bakaba aribo bahitanywe n'ico kiza ivyo biruko mu gihe mu gihugu c'ubuhindi ibipimo bisa n'ivyagabanutse muri no minsi bimwe mu bisagara byakozwe ku bwa mbere harimo nka New Delhi na Bombay bitanguye kugira agahengwe ariko ubu uwo mugera wa covid cumi n'icyenda ukaba uriko ugwirirana ku murindi udasanzwe mu mpanuka bw’ico gihugu nk'uko byandikwa n'urubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI ace magashure yabaye muri ndwi umwe mu bategetsi bakuru bakuru w'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo abugujwe mu mabanga uwakaba aherutse kubogozwa mu mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru wa ANC yagirizwa kurya ibiturire intambwe yatewe na perezida Cyril Ramaphosa yaragize iminsi arajwe ishinga n'iyo dossier nk'uko vyandikwa n'ibonesha kure y'abafaransa France 24 inyuma y'indwi y'imyerekano yo kwiyamiriza leta n'ubwicanyi bukorerwa abari muri iyo myerekano abanyakolombiya basubiye kugariza mu mabarabara yo mu bisagara bitandukanye kuva kuri uyu wa gatatu umukuru w'ico gihugu Ivan Duque yiyamirije isahurwa mu mazu y'idandarizo acasaba ibiganiro mu kirungo cihuta nk'uko vyandikwa itororokanirizo ry'amakuru ry'iradiyo y'abongereza BBC BBC Afrique nayo yerekana ko kuja mu karuhuko k'izabukuru mu gihugu ca Nigeria bidashemeye kandi birangwamwe ibiturire ico kinyamakuru cerekana ko bamwe mu bageze mu zabukuru bagwaye kandi batagira mikoro ataco bahanoba ariko ko bamwe mu bapolisi bahabwa uturusho tw'abagize mu zabukuru mu buryo budatahuritse Urakoze Variste Nziko Banyanka kuri ayo makuru havugwa mu makungu tubandaniza no makuru twabateguriye muyavuga mu gisata c'inkino ukutagura abakinyi bashasha biri mu vyatumye imigwi kini higanwa ryo mu gihugu ca Espagne idashikira akaruhuko mu rukino rwa nyuma rw'ihiganwa rya Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya bishikirizwa n'umumenyereza w'umugwi wa Vitalo FC akurikiranira hafi iryo higanwa Alain Olivier Niyunge ko batazira mutombora amenyesha ko urukino rwa final ruzohuza imigwi ya Chelsea na Man City iva mu gihugu c'Ubwongereza ku barobereye ijisho kubera kwihiganwa ryo mu gihugu cy'ubwongereza riri ku rwego rwo hejuru tumukurikire akaba yayaze na jean marie vianney ngendakumana urabye izi nkino zose za Champions League nk'izari zoroshe utanguriye ku rukino rwa Paris Saint-Germain na Bayern ugakurikira ukaraba ingene Chelsea iri kwirigenza ukaraba cyane cyane mu Bwongereza niyo mbona ihagaze neza e, urukino rwa demi finale je rwantangaje cyane kuko narabona uruhande rumwe urabona Real de Madrid ni ekipe ikomeye izwi ifise izina mugamaze kubona irya match ya mbere bakinnye navuga ni Chelsea abahungu babo baranyaruka ni miyabaga nibabikore kubera ko barashobora guhindura histoire nico gituma mvuga nti umupira w'ubu rero no kuraba neza eh, mwarabonye ko nka condition physique yoyo iri hejuru rwose iri hejuru urashobora kuba ufite technique muga udakomeye uta koze fizikuma ko bica bigira eh, amahinyu muri tactique yawe nico gituma novuga ko ubwongereza kubona ekipe zabo zibiza ikinyu finale kuri jo nta gitangaza ko ari ibintu bategura kandi bifata umwanya munini tugarutse ku rukino rwa Real Madrid na Chelsea ni umugwa Real Madrid usanzwe ufite ibikombe byinshi mbega umugwa Real Madrid usanzwe umenyereye amahiganwa uba wananiriwe hehe je nibaza ko Real Madrid urabona abakinnyi babo ntibashoboye kurondera abakinnyi bashasha bo kongereza kandi uravye bari barakura Real Madrid ntawe uvuga ko ari amakipe b'imugabo nabo nyine barakeneye eh, cyane cyane ku busatirizi urabona ko ubusa nk'utsinda ni Benzema wenyine nicyo gituma navuga ko borondera abandi basatirizi bakiri bato bamufasha Vinicius barabonye ko akina mugabo nawe nyine eh, ajya mu ntaramenyereye yahuye n'imiyabaga nkawe muga ndavye ku ruhande rwa Chelsea naho uravye ibyo bamenyereza wabo eh, ubu niho yerekana ko ari umumenyereza akomeye rwose ku isi yavuye muri Paris Saint-Germain aje muri Chelsea acagira amahirwe atsinda imaci nyinshi bica bimutuma abakinnyi be biha confiance nawe yiha confiance Mu wa Man City ugiye guhana na Chelsea yose iva mu gihugu cy'ubwongereza mu rukino rwa finale abantu bo kwitega iki iyi finale nyene ndayibona izoba ari finale ryoshe gose kuko abongereza uko bakina kose ntibugara muga bariruka ego Man City irabatsinda cyane mu bwongereza mugabo finale hagiguma ari finale ni urukino rumwe umugwi yahurirako ukarutsinda nibazire ko tuzura aba finale nziza irimwo ritme irimwo abantu bose bashaka gutsinda ku ruhande rumwe Man City eh, niyo ya mbere rushwa kabiri nk'amanota novuga Eh, cumi mwana Chelsea urabona ni uko yatanguye nabi mu iraduga ntibazire ko tuzura urukino rwiza ruteye igomwe uraca bugacana yandi mu butungane mu kitagira ubwenge bwo kumenyesha makuru ibindi bisata by'igihugu bica bigoyagoya simon kuru rinararubonye umwuga wo kumenyesha amakuru avuga ko amategeko mpuzamakungu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru rirekurira abamenyesha amakuru gukora mu bwigenge ariko ku bwa simon kururu ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ribusigura kubesha no kugumura abantu buca nandi gutungana na Elinibel nibigira mu gihe atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihugu ibindi bisata by'igihugu biba byifashe nabi nkuko Simon Kururu inararibonye umwuga wo kumenyesha makuru abisigura anerekana ko mu gihe abanyagihugu babandanije kubura aho baserura ivyimviro hagera n'igihe bagafata umuheto kugira bahabuze ubwo bwigenge bwo gushikiriza ikibabaki iyo hatari ubwigenge bu kumenyesha makuru niho rero haca abanyagihugu bakidoga bakidodomba ibyiyumviro byabo bitagiye ku rubuga ngo bikoregwe ko na pouvoir executive na pouvoir legislative na pouvoir judiciaire niho rero hashobora kuza ari imigumuko ari gufata imiheto bakagwana kuko uri kahise k'ubururu twarabibonye hagize umugwi w'abantu utumvirizwa hagize umugwi w'abantu ikibababaje batakiraba abari ku butegetsi ntibakirabe haravuga ati turafashe imiheto turagiye kurwana amategeko mpuzamakungu uburundi bwateye ko umukono aremera ubwigenge bwo kumenyesha amakuru simon kururu yongera ko mu burundi hari n'ibwirizwa shingiro hamwe n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru itegeko rya mbere ni ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro riraha uburenganzira umurundi wese guserura iciyumviro mugo haca haza rero ayandi mategeko hari n'amategeko mpuzamakungu leta y'u Burundi yashize ko imikono yemeje adufata amategeko ajanye n'ubwigenge bw'umuntu wese ariko mu Burundi hariho n'itegeko rigenga ukumenyesha amakuru iryo tegeko atari ukubesha harimo utunenge tutari twinshi mugabo ni ryiza ryojo riratumura neza kumenyesha amakuru afise uburenganzira bwo kumenyesha makuru Simon Kururu makuru yerekana ko mu Burundi ibwirizwa shingiro niteko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru byose birekura ubwigenge bwo kumenyesha makuru yamara rero ubwigenge bwo kumenyesha makuru ntibusigura kubesha gutukana canke kugumura abantu nk'uko iyo nararibonye umwuga wo kumenyesha makuru abitandukanye. mu gifaransa baravuga bati la liberté n'est pas la licence ni ukuvuga yuko urafise uburenganzira bwo kuvuga muga ntufise uburenganzira bwo gutukana ntufise uburenganzira bwo kubesha ntufise uburenganzira bwo kugumura. wewe uravuga neza ibiriko biraba ukabisesangura ugasigura igituma bimeze gutya n'inkurikizi za buno nyene canke zizoza hanyuma uwumva akumva uwutumva nawe akarindira bimwe bita la rudo lisitwara ni ukuvuga uravuka ugakura ukaba igihangange hanyuma usaza ugahera simo kururu ahamagarira abamenyeshamakuru n'abategetsi gusenyera ku mugozi umwe uwukoze neza agashimirwa nayo uwukoze nabi akagayigwa urakoze herinibere ntibigira tubandaniza n'amakuru twabateguriye mavuga mu gisata cy'ubudandaji isukari mu gisagara cya bujumbura hamwe hamwe irikiragurishwa mu maduka ahandi naho bamwe mu bayihawe kuri uyu wa gatatu bakaba batitaba amatelefone mu gihe babakuye nko muri zone buyenzi ku hantu hatatu hategerezwa kuba iriko iratangwa habiri yatangwa mu gihe ahandi mu bayihawe atawuzi y'uko iyo sukari idandazwa aho ni nko mu buyenzi aho ku mazu atatu y'idandarizo yategerezwa kuba ariko arayitanga abiri niyo ariko arayitanga ukuri kwamye tuvuye mu buyenzi twaciye tuduga mu bwiza aho ku mazu y'idandarizo agera kuri atatu iyi sukari batangiye kwitanga ku munsi w'ejo ku mugoroba aho bayihawe n'ihinguriro rya sosumo hano mu gisata cyawe kiri ibujumbura twavuye dushika muri zone ya nyakabiga aho ahategerezwa kuba hari hatangirirwa iyo sukari mu mazu y'idandarizo abiri umwe akaba ari we yari yayironkejwe ubundi nawe akaba yahawe isango ryo mu ndwi iza twahavuye twegera abaje intwaro aho batubwiye yuko isukari ukuri kwamye mu nyakabiga iri ariko nk'abajijwe intwaro bakavuga ko ibi abajejwe kuyitanga umwe yahawe isago ryo mu ndwi iza urakoze jean marie mayonga urongoye zone ya nyakabiga we avuga ko iyo sukari ibonetse yosabikanwa ko bayikeneye ko bangana tumukurikire eh, ubwa mbere twebwe twagomba kumaza kuvuga yuko eh, zone ya nyakabiga twe twaronse abantu babiri imwe babiri umwe yaronse toni zibiri ubundi toni zitatu nk'uko nyakubahwa musitaneri wa mukaza yaduhaye intumbero ari kumwe n'umugwi ukurikirana ikibazo cy'isukari rero ejo umwe yararose rero amaze kuronka ni kuri yarayitanze ayitanga kuko twaramubwiye yuko ateza kuyitanga amasaha ku mugoroba nka saa kumi saa kumi n'imwe kugira ngo abenegihugu babe bavuye ku buzi kuko tuca bararika aho bayitora rero nubamenyesha yuko ejo yaratanzwe kuri alimentation vyo kusenge iri eh, muri nyakabiga ya kabiri uno munsi naho kuko afise yindi byukusenge kusenge yuko abandi bene gihugu mu yindi quartier bacha bahura ku yindi alimentation yiwe mu yindi quartier eh, ni gutyo gutyo twagiye turabitunganya kugira ngo umwene gihugu wese amenye isaha isuka arayitorera kandi n'abajeje intwaro ariho turi mu gukurikirana neza ko atotwara nyinshi canke atayosiga twifuza yuko eh, ku bisanzwe babikora neza kugira ngo aho gasukari nubwo atari kirenga mugabo abenegihugu gihugu kukaronka kuko baronke gake gake duke duke hanira bangana gusozera no makuru amakuru avuga mu gisata c'amagara y'abantu popolo kwa muganga expertise medicale rugugwa hagati y'amafaranga 1010 na 15